bihereza ibiyobyabwenge bakiri munsi y'imyaka cumi tukaza gushimikira kubana bo mu barabara bo mu gisagara ca gitega turaza kugaruka kandi kubofata ingingo zitandukanye n'abatanga intererano zabo aho tuza guhijambo bamwe mu babyeyi abafasha abahuye n'ingorane ziturutse ku kwihereza ibiyobyabwenge ndetse n'ipolisi kijejwe kugwanya ibiyobyabwenge se neza nk'abandi hano rero ndaza ndakora akazi biranka iyo nca ndigira nca ndigira nyine mibabara nca ndatangwa ndamenyana n'abagenzi bake bake nyine b'abatimbayi iyo mbuze aho ndara ndarondera ibikarato mbuze ibikarato naho nkafata nka nk'urumogi nabuze nka nk'ifege nyine nkajya iyo iyo nshonje naho nkaca ngenda ku iresitora nkasega nkaraba yuko noronka nijana nkagura ifiriti nkajya nshonje nkaca nja mu isoko nkagendanira n'abagura uduteke n'ibiraya nkacanganya hama nkaca nza kubidandaza ku ibarabara hajya hariho nk'uwamatatu nkaca nza kurya ibyatatu iyo mu isi y'isoko mpejeje kurya nkatera nduga mbega iyo ubifashe mu gatondo uhora wumva umeze gute anobva kuri shoo njenomvi nzara nyene ngachanja kurondera ngachanja mwisoko chanyenge ndose mwisoko ngiraridzayo nzo jango mugatondo mugatondo mm. mm. ntantege mbe nuwumva neza mm. ntanguvu nyinshi mba numva ziba zagabanutse jenaje jenaje ndi muhira ntera amererwa nabi hari igihe napfa umuntu hari igihe nakorora amaraso mu mashyirahamwe akurikiranira hafi iterambere y'ineza y'urwaruka barazi ko ibiyobyabwenge nka koro bahomesha ibirato ndetse n'igitoro ari bimwe mu biyayuramutwe bikoreshwa cyane n'abana bo mu ibarabara bivanye n'uko bitagugwa amafaranga menshi kirisiyansi ndimwo yahoze aricegera cy'userukira ishyirahamwe jama byiteye ineza yo guharuka ishyirahamwe jama riranafasha uguharuka wifuza kuvavanura no kunywa ibiyobyabwenge abana bo mu ibarabara benshi barakarira ikintu bita amakoro ajya amakoro y'ibirato kenshi uzasanga yifitiye agacupa yakagegenya agenda arashyira ku mazuru yimoteretse ni ukuvuga ujya mwuka uva muri koro urakaza uca winjira mu bwonko ugaca utuma aborerwa nce kimwe na esanse ibyo rero benshi turabegera tukababaza baca batubwira ko ari ubuzima bubi bafise ku kumbure mu ijara hajyamo ataburengeti mibi mujya umugabo yagakubise mu ijara asinzira neza urumva rero igikuru muri uwo mugwi w'abana nuko hoboneka ukungena umuntu haboneka ikigo kibitaho kugira bashobore kubakura mu ibarabara kuko n'ubu udashoboye kuva mu ibarabara n'ubwo musigurira gute asura kujya kuribwa na ya mibu numva rero byiza nuko hoboneka ikigo kibitaho kugira bashobore kubakura muri iryo barabara cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingira ikibazo mutwe ku bana bo mu ibarabara kiraraje ishinga kandi bamwe mu babyeyi bakurikiranira hafi agateka k'abana umupfasoni yozofina ntawumvukiye umwe mu babyeyi bitaye ineza y'abana avuga ko icyo kibazo mutwe mu bana bo mu ibarabara cotorega umuti ari uko umwe wese mu babyeyi amashyirahamwe afasha mu guharanira agateka k'abana na leta idasizwe inyuma botanga intererano yoba kugira ngo abo bana bave mu buzima bwo mu ibarabara jene uvuga yuko ni ikibazo ku gihugu cyose kuko n'umuntu aba asigaye atungwa kuko nibaza yuko ni ikibazo cya twese ku banyagihugu n'igihugu kuko nta kazoza tuba turi ko turaronderera ababyeyi imbere iriya mama uzaba ukoze hoshi igipolisi cy'u Burundi igisata kijeje kugwanya no gutuza ibiyayuramutwe mu Burundi baremeza kwica ico kibazo c'ibiyayuramutwe mu bana bo mu ibarabara bakizi komanda Polycarpe Ntakarutimana arongo igipolisi kijeje kugwanya ibiyayuramutwe ahanura ababyeyi kuguma hafi abana babo kugira ngo bifashe kumwana akurana indero yo haziko kuko yemeza yuko igituma abana baja mu ibarabara canke bakihereza ibiyovyabwenge hari abavyeyi badebukiwe ku gikorwa cabo cyo gutanga indero kubo bibarutse ahanini abo bana muvuga mu ibarabara igipolisi kigeje umutekano hagati mu gihugu cyama kiriko kira ariko rero ibyo kunywa essence tumufashe ni ibintu bimwononera ubuzima mu bindi numva kugira ngo yango ikingire yami wewe canke wawundi ngo wanywa agatabi ngo asusuruke ariko si byiza umabyicira ubuzima bwiwe twe natwe tuyo tumurose nawe tumushira tumujana muri icyo kigo bashiramwe abo bandi kuko amategeko nta nta muhana ngo ntibikunda ko amuhana amategeko ngo yafashe essence ariko ni bibi natwe bene tumuronse nkuko igipolisi kigejeje umutekano hagati mu gihugu cyama kiko kirabikora buri munsi baca babafashe bajana muri icyo kigo burya indero iva hasi ababyeyi na cyane cyane mu gisagara nuko bokwiyegereza abana babo urumva ko twese tuguma uruhara ruguma rugaruka kuri twebwe ababyeyi turabe icyo twokorera abana bacu turabe n'aho tugeza. ibyo byose rero niho bizotera imbere iyo tugiye buri munsi kuri yandiro ya kera umubyeyi amenya ati umwana yiriwe guca yaramutse gutya ibintu aha naho ikiganiro nkingira cy'uyu munsi giciye kirangirira turashimiye Arthur Kavabushi yadufashije kwegeranya amajwi y'abana bo mu ibarabara mu gisagara ca Gitega tukaba twariko tubaganirira ku bijanye n'ibiyovyabwenge mu bana bo mu ibarabara aho twashimikiye kubana bana mu ibarabara bo mu gisagara ca gitega umugwa mukuru wa politike ikiganiro cuno Musi, mwagiteguriwe mwongera mwagishikirizwa na Fidel Antoine Sabimana tuzosubira mu kiganiro nk'iki